Drejt atij vëndi që s'ekziston, po tretem e digjem. Sepse me gjithçka që ekziston, jam e lodhur. Hëna m'ka rrëfyer në gërma t'argjënta vendin që s'është. Vendin, ku të gjitha dëshirat tona të përmbushura deri në fund do të jenë. Vendin ku varganët tanë do të bien. Vendin ku ballet tona të plagosura do t'i njomim me vesën e freskët të hënës. Jeta ime qe thjesht një iluzion përvëlues. Por e kam gjetur dhe vërtet është pjesë e imja udha e vendit që nuk ekziston. Vendit që nuk është. Atje shkon ai që e dua. Në kokë mban një kurorë verbuese. Kush është dashuria ime? Nata është e zezë dhe yjet tremben të përgjigjen. Kush është dashuria ime? Ç'emër ka ajo? Kupola e qiellit ngjitet gjithnjë e më lart. Dhe një fëmijë është mbytur në brymat e pafundme dhe s'e di përgjigjen. Por fëmija s'është tjetër veç besim. Dhe i shtrin krahët më lart se të gjithë qiejtë. Vjen atëherë një përgjigje. Jam ai që ju do dhe do të jetë gjithmonë dashuri.